Hello Sir Van. Isa po ako sa inyong masugid na listener. At palagi pong sinusubaybayan ang inyong mga kwento dito sa inyong YouTube channel. Kaya po ako nagpadala ng mensahe sa inyo dahil gusto ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa kaluluwa ng isang tao. Ako yung tipo ng lalaki na hindi matatakutin pero naniniwala naman ako na totoo ang mga multo. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Yan Yan mula sa Bohol. Nangyari ang kwentong ito taong 2011. Sinadya ko pong itago ang aking tunay na pangalan para po sa aking pagkakakilanlan at sinadya ko ring hindi banggitin kung saan eksakto ang lugar namin sa Bohol para na rin po sa siguridad ng aking pamilya. March 25, 2011 Papauwi na ako noon galing sa trabaho bilang isang merchandiser sa isang mall sa city. Dahil pang umaga ako, alas tres pa lang ng hapon ay nakalabas na ako ng mall at binagtas ko na ang daan patungo sa aking boarding house. Malayo kasi ang probinsya namin sa city, kaya kailangan kong mangupahan sa medyo malapit-lapit lang din sa mall na pinagtatrabahuan ko. Nang mga araw na yon ay wala pa akong cellphone dahil hinihintay ko pa ang sahod ko para may pambili ako. Kapag may kailangan ako sa pamilya ko o kung gusto ko silang makausap ay nanghihiram lang ako ng cellphone sa kasamahan ko sa kwarto. Sa ulado ko naman ang mga numero ng kapatid ko na malapit lang din sa bahay namin. Pagkarating ko sa aking kwarto, ay agad kong ibinagsak sa kama ang aking katawan dahil sa pagod. Ilang oras din akong nakapikit hanggang sa nakatulog ako at napanaginipan ko ang aking lolo. Sa panaginip ko ay malungkot si lolo. Para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Nakatikom lang ito at nakatitig lang siya sa akin. Nilapitan ko si Lolo sa aking panaginip pero unti-unti siyang lumalayo sa akin. Hinabol ko siya pero hindi ko na ito naabutan pa. Namataan ko na lang na may luha ang gilid ng aking pisngi pagkagising ko. Pagtingin ko sa orasan, alas 6 na pala ng gabi. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Papalabas na sana ako nang biglang pumasok ang kaboardmate ko at sinabing nasa sala raw ang lolo ko at naghihintay sa akin. Dali-dali akong lumabas at tiningnan kung totoo ba ang sinasabi niya. Pagkarating ko ay nakita ko nga ang lolo ko. Nakangiti ito sa akin pero may lungkot ang kanyang mga mata. Lumapit agad ako kay lolo at niyakap ko siya ng mahigpit. Sa totoo lang ay, minsanan ko lang makita si Lolo dahil abala ako sa trabaho. Kapag uuwi naman ako sa baryo namin, ay wala na akong oras pa para puntahan ang bahay nila Lolo. Nagkamustahan lang kami ni Lolo at tinanong ko na rin siya kung ano ang problema niya. Lungkot kasi ang rumihistro sa mukha ni Lolo ng mga oras na yon. Tipid ng ngiti lang ang ibinigay sa akin ni Lolo bago siya nagsalita. Sinabi niya sa akin na kailangan ko raw magpakatatag at alagaan ko raw ang sarili ko palagi. Nang mga segundong yon ay hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang pinagsasabi ng lolo ko. Para bang namamaalam siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Basta yun ang pagkakaintindi ko sa mga salitang pinapakawalan niya. Nag-usap lang kami ng mga bagay-bagay. Nalaman ko rin na kaya pala siya dumalaw ay dahil namimiss niya raw ako. Medyo naiyak ako dahil sa kasutan ni Lolo. Sa boarding house ko na rin siya pinatulog at pinakain ng gabing yon. Kinabukasan ay sabay kaming umalis ni Lolo sa bahay. Papauwi na siya sa baryo namin at ako naman ay papasok na ulit sa trabaho ko magaan ang loob at maaliwalas ang mukha kong pumasok sa trabaho dahil nakausap at nayakap ko si Lolo Marting. Mabilis lang lumipas ang mga oras at sumapit na naman ang gabi. Maaga ulit ako natulog dahil sa pagod. Nang gabing yon, ay napanaginipan ko ulit si Lolo. Pero sa tagpong yon, ay nakita ko si Lolo na nakahandusay sa damuhan Naliligo sa kanyang sariling dugo at wala ng buhay. Umiyak ako ng umiyak sa panaginip ko dahil hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Masakit at parang hindi ko kaya na makita si Lolo na wala ng buhay. Niyakap ko ang duguan niyang katawan habang patuloy na tumatangis. Maya-maya pa ay nakita ko rin sa aking panaginip ang aking tsuhin ang panganay na anak ni Lolo. May dala itong itak na may bahid ng dugo. Sa tingin ko ay bago pa lang yon dahil tumutulo pa ang dugo sa dulo ng itak. Nakangisi si Tio na lumapit sa akin. Gusto kong tumayo pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Sigaw ako ng sigaw pero walang boses na lumalabas sa aking bibig. Tagaktak ang aking pawis at kumakabog ang aking dibdib. Nang makita kong nasa harapan ko na si Tio at nakahanda ng tagain ako, nagsisisigaw ako dahil sa takot. Akma na sana kong tatagain ni Tio nang bigla akong nagising. Nakita ko ang kasamahan ko sa kwarto na may dalang unan. Yun siguro ang ginamit niya upang gisingin ako. Sabi ng kasamahan ko, ungol daw ako ng ungol at umiiyak. Matagal-tagal na rin daw akong binabangungot kaya pinalo na lang daw niya ako ng unan upang magising. Napatulala ako at kusang naglaro sa aking alaala ang napanaginipan ko. Sobrang lakas ng kabog ng aking puso dahil sa labis na pag-aalala sa lolo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nakita ko si lolong duguan at kung bakit nakita ko si Tio sa aking panaginip. Dali-dali akong nanghiram ng cellphone sa kasamahan ko at tinawagan ng aking ate. Unang dial ay walang sumagot. Pangalawa, pangatlong dial ay wala pa rin. Labis na akong kinabahan at kinutuban. Nang mga oras na yon, siguro tulog pa ang ate ko dahil alas dos pa yon ng madaling araw. Gusto ko na sana silang makausap pero wala akong magagawa dahil tulog pa sila ng mga oras na yon. Kailangan kong maghintay hanggang kinabukasan. Nang gabing yun ay, hindi na ako muling nakatulog pa. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ay ang dugo ang katawan ni Lolo ang aking nakikita. Nanatili lang akong nakaupo sa aking kama habang yakap ko ang aking dalawang tuhod. Napagdesisyonan ko rin ng gabing yon na mag-absent ako kinabukasan sa trabaho para makauwi ako sa baryo namin. Hindi kasi ako mapalagay. Gusto ko ring malaman kung ano ang ibig sabihin kung bakit palagi kong napapanaginipan ang lolo ko. Gabi-gabi kasi siyang nagpapakita sa aking panaginip. Kinabukasan ay hindi na ako nagsayang ng oras. Kaagad akong pumunta ng opisina at nag-file ako ng LOA. Pinagalitan pa nga ako ng supervisor ko dahil on time daw ako nag-absent Tinanggap ko na lang ang lahat ng mga salita niya. Hindi ko yon inintindi at pinalabas ko lang sa kabilang tenga ko. Iniisip ko kasi ng mga oras na yon ang aking lolo. Nang makaalis na ako sa opisina, ay pumunta agad ako sa terminal ng bus papunta sa bayan namin. Hindi alam ng mga magulang at kapatid ko na uuwi ako dahil biglaan ang lahat. Habang nasa biyahe ako, ay nagsimula ng manginig ang aking mga kamay. Kinakabahan ako at kahit maagang maaga ay naliligo ako sa sariling pawis. Dalawa at kalahating oras pa ang biyahe papunta sa amin. Kaya umidlip muna ako. Ayoko sana dahil natatakot akong mapanaginipan ulit si Lolo. Pero ayaw mag-cooperate ng mga mata ko. Bumibigat ang aking mga talukap sa mata hanggang sa makatulog na nga ako. Napanaginipan ko na naman ulit si Lolo. At sa pagkakataong yon, ay dugaan pa rin ang katawan nito. Pero ang ikinasindak ko, nagkahiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng katawan nito. Nagkahiwalay ang dalawang braso, binti, hita at ulo ni Lolo sa kanyang katawan. Dahil sa nakikita ko, ay biglang sumikip ang aking dibdib habang naguunahan sa pagdaloy ang aking mga luha. Iyak ako ng iyak sa panaginip ko. Akala ko ay hindi na ako magigising. Mabuti na lang at pinukaw ako ng konduktor para singilin ang pamasahe ko. Namataan ko ang aking sariling umiiyak at pawis na pawis. Nagtataka pa ang konduktor kung ano ba raw ang nangyari sa akin. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na nanaginip lang ako ng masama. Nagbayad ako ng isandaan para sa pamasahe ko. Kinuha ko na rin ng tubig sa loob ng aking bag at inubos ko ang laman noon. Medyo nakaramdam din ako ng kaginhawaan matapos kong inumin ng tubig. Maya-maya pa ay napatulala na naman ako. Tsaka pa lang ako nabalik sa wisyo nang sumigaw ang konduktor na nakarating na kami sa bayan. Dali-dali kong isinukbit sa aking balikat ang bag at bumaba ng bus. Pagkababa ko ay naghanap agad ako ng habal-habal para ihatid ako sa baryo namin. Kalahating oras din ang biyahe sa motor bago ako nakarating sa bahay namin. Nasa motor pa lang ako ay grabe na ang kabang nararamdaman ko. Parang gusto nang sumabog ng dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Naglalakad ako patungo sa amin pero yung isipan ko ay nasa lolo ko. Ang saktong lakad ko ay naging takbo. Nang makarating ako sa tapat ng pinto ng aming bahay, ay hindi na ako kumatok pa. Diretso ko lang yun binuksan at tinawag ko agad si mama at papa. Pero walang sumasagot. Tahimik lang sa loob ng bahay at ang mga gamit sa sala ay nagkakagulo. Tumakbo ako sa kanilang kwarto, ngunit wala ang mga magulang at mga kapatid ko. Mas lalong kumabog ang aking dibdib at hindi ko mapigilan ang aking sariling mag-isip na baka may masamangang nangyari. Ilang beses kong tinawag sila mama pero tahimik lang ang buong bahay. Wala akong ingay na naririnig. Kaya dali-dali akong lumabas ng bahay at tumakbo na naman ako patungo sa bahay ng aking lolo't lola. Ang daan papunta sa bahay ni lolo ay medyo masikip. Kasya lang ang isang tao at marami ring mga talahib sa gilid ng daan na dumadaplis sa aking braso. Naramdaman kong humapdi ang magkabilang braso ko. Dahil pala yun sa talahib. Tumatakbo kasi ako, kaya malakas ang impact ng pagdaplis ng damong yon sa aking balat. Ilang paghakbang pa ang aking ginawa nang matanaw ko na ang bahay nila lolo. Nakita ko ang mga magulang ko sa labas ng bahay na umiiyak. May mga pulis ding naroon. Binilisan ko pang pagtakbo para makalapit agad ako sa kanila. Pagkarating ko ay sunod-sunod na tanong ang aking pinakawalan. Habol ko ang aking hininga. Napahawak pa ako sa aking tuhod at ipinikit ang mga mata ko dahil sa hingal at pagod. Dali-dali naman nila akong pinainom ng tubig. Ilang minuto rin ang dumaan bago ako nahimasmasan. Doon ko nalaman na Tatlong araw na raw nawawala si Lolo. Kahit anong hanap daw nila, ay hindi raw nila ito makita. Nalaman ko rin na bago raw nawala si Lolo, ay nakaalitan daw nito ang tsuhin ko. Sa nalaman kong yun, ay biglang sumagi sa aking isipan ang tungkol sa paulit-ulit na pagpapakita sa akin ni Lolo. Naisip ko noon na baka may kinalaman ang tiyo ko sa pagkamatay ng lolo ko. Pinuntahan ko ang bahay ni Tio. Malapit lang naman sa bahay nila lolo. Nakita ko siyang kausap din ng isa pang pulis. Rinig kong pilit niyang sinasabi na wala raw siyang kinalaman sa pagkawala ng lolo ko, ang kanyang ama. Nilapitan ko si Tio at sinunto ko siya sa mukha. Bigla kasing nagdilim ang paningin ko nang makita ko siya. Kung hindi pa ako inawat ng pulis, ay baka nakipagbuno pa ako kay Tiyo. Dahil number one suspect si Tiyo sa pagkawala ng lolo ko, kaya dinala siya ng mga pulis sa presinto. Ayaw pa nga nitong sumama at paulit-ulit na sinasabing inosente siya. Kinagabihan ay walang tigil pa rin sa pag-iyak si Lola at ang mama ko. Hindi ko na rin napigilan ang sariling mapaiyak dahil sa nangyari. Kinausap din ako ni mama ng gabing yon at sinabing hindi raw nila ipinaalam sa akin ang nangyari kay Lolo dahil ayaw nilang mag-alala ako at baka hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Sinabi ko rin kay mama na tatlong gabi na rin nagpapakita sa aking panaginip si Lolo. Sinabi ko rin na nagpapakita at nagkausap pa kami ni Lolo sa boarding house. Nang gabing yun, ay napanaginipan ko ulit si Lolo. Sinabi niya sa akin kung sino ang pumatay sa kanya at kung saan nakalibing ang kanyang katawan. Kinabukasan nun ay sinabi ko kaagad kay mama ang sinabi sa akin ni Lolo. Kasama namin ang mga pulis na pinuntahan ang kamalig ni Lolo na lalagyan ng mga palay. Pagpasok namin sa loob ng kamalig ay nakita namin ang lupa na bagong bungkal pa lang. Pinagtulungan nilang bungkalin ang lupa hanggang sa may makita kaming maruming sako na may bahid ng maraming dugo. Nagsimula ng mag-iyakan ang mga magulang ko at mga kamag-anak. Nang tuluyan ng makuha ang sako, ay nakita naming lahat ang putol-putol na katawan ni Lolo na unti-unti nang nabubulok at nangangamoy dahil ilang araw na rin itong nakalibing sa lupa. Labis ang hinagpis ng aming pamilya. Hindi ko lubos inakala na magagawang patay ni Tiyo ang kanyang sariling ama Tuluyang nakulong si Tio at nang halughugin ng mga pulis ang bahay nito ay may nakuha silang maraming pakete ng ipinagbabawal na gamot. Nung araw daw na nagkaalitan si Lolo at Tio, sabi ni Lola, humingi raw ng pera si Tio sa lolo ko pero hindi raw ito pinagbigyan. Sinabihan daw ng mga masasakit na salita si Lolo at pinagbantaan na papatayin. Sabi pa ni Lola, nang araw na yun ay Umalis lang siya saglit sa bahay, ngunit sa pagbalik niya ay nawawala na raw si Lolo. Matapos kong malaman ang lahat ay medyo nangilabot ako dahil kaluluwa na pala ni Lolo ang nakausap ko nung dumalaw siya sa aking boarding house at doon ko lang napagtagpi-tagpi kung bakit palaging nagpapakita sa akin si Lolo. Dahil patay na pala siya at sa karumal-dumal pang paraan. Nakulong si Tiyo at nakamit na rin ni Lolo ang hustisya. Binigyan namin si Lolo ng maayos na libing. Makaraan ng ilang araw ay napanaginipan ko ulit si Lolo pero sa pagkakataon na yon ay maaliwalas na ang kanyang mukha at nakangiti na ito sa akin. Nagpapasalamat si Lolo dahil nahimlay na rin sa maayos ang kanyang katawang lupa. Wala talagang maidudulot na kabutihan ang ipinagbabawal na gamot. Dahil doon ay nalagas ang isang inosenteng tao. Masakit man, pero kailangan naming tanggapin ang sinapit ni Lolo. Palagi namin siyang inaalaya ng dasal at binibisita sa kanyang puntod. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana'y may natutunan din kayong aral na wala talagang maidudulot ng mabuti ang bawal na gamot. Hello po Sir Van. Napadaan lang po ako sa channel mo noon. Pero ngayon, ay avid listener mo na ako. Marami na akong narinig ng mga kwentong shinor sa'yo. Kaya heto ako ngayon. Nagbabaka sakaling manarate din ang aking kwento. Ako po si Leona. 44 years old na ako ngayon. May tatlong anak na babae at isang lalaki. Hindi ko itatangging noon ay nagkaroon ako ng kasintahan. Nagkaroon kami ng anak, subalit namatay ang bata. Hilig ko po ang magtanim ng kung ano-ano, lalo na ang mga namumunga sa paglipas ng panahon. Isa na roon ang puno ng santol, papaya, saging, mangga, at kahit ang puno ng kalamansi ay paborito ko ring itanim. Malawak naman kasi ang lupay ng aking mga magulang. Kapag namumunga na yon, ibinibenta namin sa bayan. Gusto kong sariwain ang aking nakaraan sa aking nobyo. Labing siyam na taong gulang ako nang makilala ko si Kael. Tricycle driver siya. Palagi ko siya noong nakikita sa may harap ng paaralan kung saan ako nag-aaral. Mabait siya marespeto, at higit sa lahat ay hindi bastos. Palagi ring nakangiti, ipinapakita ang kanyang mga dimples. Ganun ko siya naaalala hanggang ngayon. Dahil crush ko siya, sa kanya ako palagi nagpapahatid pa uwi. Noong una ay pinagbabayad niya ako, pero nang magtagal ay hindi na. Naging malapit kami sa isa't isa. Isang taon lang naman ang tanda niya sa akin. Hindi nga lang siya nakapag-aral dahil wala raw pera. So hindi kalaunan ay naging nobyo ko siya. Naging normal na lang ang paghahatid sundo niya sa akin. Nung una ay hindi yun napapansin ng aking mga magulang. Pero may chismosang nakapagsabi na nakikipagharutan daw ako sa tricycle driver. Inaamin kong, oo, dahil malamang ay kasintahan ko siya. Nang malaman ng aking mga magulang ang relasyon namin, pilit kaming pinaglayo dahil masisira lang daw ang aking buhay kung sa tricycle driver lang din ang bagsak ko. Mahal ko siya. Mahal ko si Kael. Yung tipong handa akong iwan ang buong pamilya ko at maging ang pag-aaral ko para sa kanya. Nang pagbawalan akong makipagkita sa kanya ng aking mga magulang, ay labis akong nalungkot. Halos hindi na ako makakain at hindi na rin ako ngumingiti man lang. Nagbagsakan na rin ang aking mga grado. Galit na galit ang aking mga magulang sa nangyari sa buhay ko. Isang gabi, habang nakatingin ako sa buwan, Nandun ako sa aming terrace. Napansin kong may sumisitsit. Nilingon ko siya. Labis ang tuwang naramdaman ko nang makita kong si Kail yun. Mahigpit naming niyakap ang isa't isa. Kagaya ko pala ay hindi niya na rin kaya ang hindi ako makita. Mayakap o mahagkan. Walang pagdadalawang isip na sumama ako sa kanya. Ibinigay ko ang buong mundo at pagkatao ko. Masaya kaming namuhay sa loob ng ilang araw. Parang mag-asawa na ang turingan namin sa isa't isa. Walang araw na hindi ako naging masaya sa piling niya. Palaging puno ng pagmamahal ang bawat nagdaang oras namin. Kahit nasa ganoong kaming sitwasyon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang hilig kong magtanim ng mga puno. Tuwing pahinga niya, ay tinutulungan niya ako sa kung ano ang gusto ko. Kahit simple lang ang naging buhay namin, masasabi kong yun ang totoong kahulugan ng kaligayahan. Hanggang isang araw, nalaman ng magulang ko kung nasaan kami. Pinaghiwalay nila kami. Binugbog ng aking ama at ng mga kaibigan niya si Kael. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Wasak na wasak ang puso ko nang makita siyang nagdurusa sa kamay mismo ng aking ama. Pinalabas nila na kidnap daw ang nangyari. Kinasuhan nila si Kael hanggang sa makulong. Wala akong nagawa, Sir Van. Wala akong nagawa kung hindi ang lumuha. Sa kabila ng sakit na naramdaman ko, nagbunga pala ang aming pag-iibigan. Nabuntis pala ako Masaya na sana ako nang malaman ko, subalit ayaw ng aking mga magulang. Pinilit nila akong ipalaglag ang bata. Hanggang sa magtagumpay sila at ang masakit pa, inilibing nila ang bata sa aming bakuran. Walang maayos na libing o kabaong man lang. Ibinalot lang nila yon sa plastik at ibinaon sa lupa. Hindi ko lubos maiisip na kaya yung gawin ng aking mga magulang. Sobrang galit na galit ako. Nakakulong na nga ang lalaking minahal ko. Nawala pa ang aking anak. Gusto kong tapusin ang buhay ko noon. Gusto kong magpahinga na lang sa sakit na nararamdaman. Sobrang awang-awa ako kay Kael at sa sarili ko. May nakarating sa aking balita. Durog na durog ang puso ko. Namatay daw si Kael sa kulungan dahil napagtripan. Yun ang gabing talagang naglaslas ako ng pulso. Ayoko nang mabuhay. Pero nadala nila ako agad sa ospital. Naagapan nila ang kung anumang gusto kong mangyari. Sa ospital, may nakilala akong batang babae na lumalaban sa kanser. Sabi niya sa akin, maswerte pa rin ako dahil may buhay ako. Hindi raw niya katulad na lumalaban para mabuhay. Doon ko nakita ang kahalagahan ng bawat sandali dito sa lupa. Pinilit kong magpakatatag dahil hilig ko ang magtanim. Yun na lang ang ginawa ko sa buong maghapon. May dalang buto ng kalamansi ang aking kaibigan nang minsang dumalaw siya. Natuwa ako pero nahihiwagaan din dahil ang bilis mamunga sa mga sumunod na linggo at buwan. Naging paborito ko ang puno ng kalamansing yon. Kaya kahit hindi naman masyadong kailangan diligan, ay ginagawa ko pa rin. Tinatanggal ko agad kapag may patay na dahon. O hindi kaya may pesting dumadapo, katulad na lang ng uod. Masaya akong alagaan yon. Kaya nalibang na rin ako, kahit na kung minsan, naaalala ko pa rin ang sinapit ng mag-ama ko. Hindi ko rin iniimikan ang aking mga magulang. Para silang hangin sa aking paningin, simula nang gawin nila yon. Tandang-tanda ko pa noon na sa kalagitnaan ng pagtulog ko, may narinig akong iyak ng sanggol. Hinanap ko agad yon. Hindi ko nakita sa loob ng bahay. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko, dinadala ako ng aking mga paa sa labas, sa bakuran. Kahit madilim na noon, lumabas ako at hinanap ang naririnig ko. Palapit ako ng palapit sa umiiyak na sanggol. Doon ko lang napagtanto na sa puno yun ng kalamansi. Ang punong paborito kong alagaan. Nanlamig ang buo kong katawan nang may makita akong sanggol sa ilalim ng puno ng kalamansi. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Pero sa kabilang banda, napangiti ako kasabay ng pag-agos ng luha ko. Dito pala nila inilibing ang aking anak sa mismong pinagtaniman ko ng puno ng kalamansi. Hindi kasi nila yon sinabi sa akin. Basta ang sabi ay nasa bakuran lang. Kahit na medyo natatakot ay lumapit pa rin ako. Akmang kakargahin ko na ang sanggol nang marinig ko ang sigaw ng aking ina. Nagtatanong kung ano ang ginagawa ko sa labas ng bahay sa disoras ng gabi. Nang lingunin ko ang sanggol, ay wala na ito roon. Hindi ko na napigilang umagulgol. Kahit man lang halik sa aking anak ay hindi ko nagawa. Hindi ko man lang naiparamdam ang pag-aalaga ng isang ina. Simula ng gabing yun, mas inalagaan ko pa ang puno ng kalamansi dahil naniniwala akong naroon lang ang aking anak. Kahit masakit isipin na wala na talaga siya sa mundong ito, nananatili pa rin siya sa aking puso. Ngayon ay napapanaginipan ko pa rin ang nangyari sa aking mag-ama. Pinagdarasal ko na lang na kung nasan man sila ngayon ay masaya na sila. Gusto kong iparating sa kanila na sa susunod naming pagkikita, hindi na kami maghihiwalay pa. Nasabi ko pong may apat na anak na ako ngayon at may asawa. Masaya naman ang buhay ko. Pero hindi talaga mapapantayan ng kahit na sino ang pagmamahal sa akin ni Kaela at ganun din ako. Isinulat ko ito kasi sobrang namimiss ko na sila Sir Van. Hinihiling ko na sana magpakita sila sa akin kahit sa puno lang ng kalamansi. Magandang araw po Sir Van. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mika. Ako po ay 25 years old na ngayon at nagpapatakbo ng sariling negosyo. Sa patuloy na pakikinig po dito sa channel nyo, sa tingin ko po, ito na ang tamang panahon para ibahagi ko rin ang aking karanasan noong ako ay 12 years old pa lang. Taong 1996, Kakatapos ko lang po nun sa high school at sobrang saya ko dahil natanggap ako sa scholar na inaplayan ko. Sobrang saya ko rin nun dahil pati ang matalik na kaibigan ko na si Fatima ay natanggap din. Agad kong sinabi sa mga magulang ko ang magandang balita. Tuwang-tuwa sila at tinawagan agad ni tata yung may-ari ng dormitoryo na malapit sa papasukan kong paaralan. Dito po kasi sa lugar namin Nasa bayan at malayo ang mga paaralan sa high school. Kailangan ko pang sumakay ng jeep at dalawang tricycle para lang makarating doon. Kaya pumayag na rin agad sila nanay at tatay na sa dormitoryo na lang muna ako tutuloy para makatipid sa pamasahe. Panatag din naman ang loob nila dahil makakasama ko doon si Fatima. Araw yun ng Sabado at yun na ang takdang araw na kailangan ko nang umalis sa bahay namin. Dahil malapit na rin ang pasukan namin sa high school. Tsaka hinihintay na rin pala ako ni Fatima sa may sakay ng jeep. Sobrang sabik na sabik kami ni Fatima dahil minsan lang rin kami nakakapunta sa bayan dahil nga mahalang pamasahe. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nagising ako dahil may kamay na tumapik sa mukha ko. Pagdilat ko ng aking mga mata, nagulat ako dahil sunog ang kaliwang mukha ng babae na nasa harapan ko. Pumikit ulit ako at dumilat dahil baka namamalikmata lang ako. At sa pagdilat muli ng aking mata, doon ako nakahinga ng maayos dahil si Fatima lang pala ang tumatapik sa akin at ginigising niya daw ako dahil nandito na kami sa may tapat ng dormitoryo na tutuluyan namin. Puyat lang siguro ako, kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Masyado kasi akong excited kagabi, kaya halos hindi na rin ako nakatulog. Dahil nga Sabado pa lang, ilan pa lang ang nandito sa dormitoryo. Dahil kadalasan ay nagsisiuwian ang mga nakatira dito at sa araw ng linggo pa sila bumabalik. Limang palapag ang dormitoryo. Maganda, malinis, ngunit medyo maliit lang ang kwarto namin ni Fatima. Dahil wala naman kaming maraming pera para umupa doon sa mas malaking kwarto. Ang kwarto namin ni Fatima ay malapit sa hagdan na nasa kaliwa at ang palikuran naman ay nasa bandang kanan. Sobrang tahimik dito sa dormitoryo at sa tingin ko makakapag-aral ako sa gabi ng maayos. Pasado alas 10 na ng gabi nang bigla akong magising dahil sa ingay na naririnig ko sa may labas ng pinto ng kwarto namin. Antok na antok na ako ng mga oras na yon, kaya pinilit ko ulit pumikit at matulog. Ngunit sobrang sakit talaga sa tenga nung tunog ng kadena na parang hinihila. Dahil nga gusto kong malaman kung anong meron sa labas. Sumilip ako sa baba ng pinto. Yung maliit na butas doon. Sobrang nakakapangilabot nang nakita ko dahil may isang babae na sunog ang buong katawan na naglalakad pabalik-balik sa may hallway at may nakasabit na kadena sa paa niya. Naguguluhan ako. Sa sobrang takot ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya humiga ako at yumakap ng mahigpit sa kaibigan ko. Kaya pala kanina pa siya tahimik kasi umiiyak din siya. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang nakakarinig ng ingay na yon. Dalawa pala kami. Nagdasal kami ng gabing yon at pinilit naming matulog parehas. Kinabukasan, nagpasundo na rin agad kami sa mga magulang namin. Hindi ko kayang manatili sa dormitoryon yon. Kung gabi-gabi namin maririnig ang ingay ng kadena at hindi kami matatahimik hanggat alam namin na may babaeng ang katawan sa may labas ng pinto ng kwarto namin gabi-gabi. Napag-alaman din namin ni Fatima na nasunog pala dati ang kwartong yon pero naayos din agad. Sinabi din nila sa amin na may babae nga raw na nangungupahan doon dati at nasama sa mga nasunog. Nagdodormitoryo pa rin kami ni Fatima hanggang makatapos kami ng high school. Mabuti na lang ay maayos na dun sa pangalawa naming inupahan at wala na kaming nararanasan na nakakakilabot. Hanggang dito na lang po Sir Van. Sana ay mabasa niyo ito. Maraming salamat po. Hi Sir Van. Sana ma-receive mo ang aking message. Sana mapansin mo ito, Lodi. Ako si Secret. Author ako sa Wattpad. Itatago ko po ang buong pagkatao ko dahil ayaw kong makilala ko ng iba. Marami-rami na rin kasi ang umiidolo sa akin sa larangan ng pagsusulat. Hilig ko po ang genre na horror, kaya dito ako sumikat. Kahit ito ang paborito kong isulat, hindi pa rin ako naniniwala sa mga multo-multo o aswang na yan. Nanonood lang ako ng mga horror movies, kaya ako nakakapagsulat. Ito na nga po ang aking kwento. Tuwing gabi, pagkatapos ko ng mga homeworks ko, palagi akong nagsusulat ng kwento. Siyempre, may mga readers akong naghihintay. Nanonood muna ako ng movie at pagkatapos ay magsusulat agad ako. Madalas nakasama ko sa panonood ay ang kuya ko. Pero kung minsan, nag-aagawan kami sa remote dahil ang gusto niya ay basketball. Bawat mangyari sa buhay ko, madalas ay kasama sa mga kwentong sinusulat ko. Maliban na lang sa mga horror scenes na sa mga palabas ko lang nakukuha. Huling napanood ko ay The Boy. Kaya ayun ang mga twist sa kwento. At ang mga characters ay humahawig doon. Madalas, tinatakot ako ni kuya tuwing gabi. Minsan tinatapunan niya ako ng manika o hindi kaya naman gugulatin. Kapag minsang hating gabi na, kunwari kakatok siya sa pinto ko at magtatago paglabas ko. Walang epekto naman yun sa akin dahil hindi ako matatakotin. Malakas ako pagdating sa mga kababalaghan. Tuwang-tuwa ako kapag natatakot ang mga readers ko o hindi kaya hindi na makatulog sa gabi. Dinadagsa rin nila ng comments ang Wattpad account ko dahil lang sabi nila masyadong nakakatakot ang istorya. Mahilig din akong manood ng mga brutal na scenes, katulad na lang ng Human Centipede. Lahat yon ay kasama ko si Kuya wala naman akong ibang kasama sa buhay ko dahil sila mama ay palaging wala. Busy sa trabaho nila. Habang nag scroll down ng mga comments sa Wati, may nakita akong weirdong comment. Ang sabi, sana mangyari sa iyo ang sinusulat mo. Hindi ko yun pinansin, pero ginulo nun ang isip ko. Nakaramdam ako ng pangamba at takot. Unang beses kong matakot sa mga kababalaghan dahil sa sinabi niya. Wala sa sariling inistok ko ang account niya sa Wati. Wala naman akong nakita bukod sa profile na bungo na may kulay itim na background. Ang weird lang din kasi nang nakalagay doon. Wish Fulfiller. May nakalink na Facebook account kaya pinindot ko. Maging ang FB account niya ay weird. Kung ano-anong picture ang cover niya ay may mga lubid na nakatali sa puno na para bang sign ng depression na may balak magpakamatay. Ang creepy lang kasi, lalo na ng mga pictures na pinopost niya, laging parang may dinaramdam. Tinapos ko na doon ang pag stalk sa kanya, pero hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Hindi tuloy ako makapagsulat ng maayos dahil sa comment niya. Alam kong malabong mangyari sa akin yon. Pero kahit papaano, hindi na napanatag pa ang loob ko. Nagpaalam si mama at papa na hindi makakauwi dahil malayo ang atin na nilang wedding. Ayaw naman naming sumama ni kuya. Ako naman ang palaging naiiwan sa bahay. May trabaho na kasi si kuya that time. Nag-call center siya. Pero that day, sabi niya, uuwi siya ng maaga dahil wala akong kasama sa gabi. Nakatulog na ako kakahintay kay kuya, hindi pa rin siya dumarating. Kaya nanood na lang ako ng horror movies. Hindi naman nakakatakot ang mga yun. Dahil wala akong magawa, umakit na lang ako sa kwarto ko. Naglaro ng mga games sa cellphone. Lumipas pa ang mga oras na wala pa rin akong magawa. Ang tagal naman kasi ni kuyang dumating. Naisip ko na lang na ituloy ang chapter ng sinusulat kong horror. Nasa kalagitnaan ako ng pagsusulat nang may kumatok sa pinto. Nakangiti akong tumayo. Nandiyan na siguro ang kuya kong palaka. Yun ang nasa isip ko. Nang buksan ko ang pinto, wala akong makita. Sumalubong lang sa akin ang kadiliman ng labas. Imbis na matakot, tumawa pa ako dahil alam kong binibiro na naman ako ni kuya. Tinawag ko ang pangalan niya pero ni anino niya ay hindi ko nakita. Nagtaasa ng mga balahibo ko nang umihip ang malakas na simoy ng hangin. Ang lamig nun na para bang yumayakap at bumubulong sa akin. Mabilis kong sinarado ang pinto. Nanlamig ako. Baka sa akin ang malakas na kabog ng dibdib ko. Nanginginig akong umakyat sa taas. Pinilit kong wag matakot kaya isinulat ko na lang ang nangyari sa akin. Yun din ang nararamdaman ng karakter sa kwento. Pansamantala akong tumigil sa pagsusulat at iinom sana ng tubig nang matigilan. Kusang gumalaw ang mga letra. Kusang may nagtipa ng mga susunod na pangyayari sa kwento. Sa sobrang takot ko, napatakbo ako. Humiga sa kama at nagtakip ng kumot sa mukha. Unti-unti kong sinilip ang laptop ko. Gumagalaw pa rin yun. Tumulo na ang luha ko sa sobrang takot. Humagulgol na ako ng iyak. Para bang ang karakter ko sa kwento ang nagtitipa ng sarili niyang kwento. Nakatago lang ako sa ilalim ng kumot nang sunod-sunod kong marinig ang dumadamba sa pinto ng kwarto ko. Takot na takot ako na para bang mawawala na ng ulirat. Nawala lang ang takot ko nang marinig ang boses ni kuya, nabawasan ang pangamba ko. Tumakbo ako upang buksan ang pinto. Humagulgul ako sa dibdib ng aking kapatid. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari pero hindi siya naniwala. Sabi niya, kakasulat ko raw ito ng horror kaya pati sa realidad ay feeling ko totoo. Nang tingnan ko ang sinusulat ko, may ilang salita ang nadagdag. Yun ay ang tumakbo ang karakter at dagtakip ng kumot. Kinikilabutan pa rin ako habang isinusulat ko ito. Tumutulo pa rin ang luha ko sa sobrang takot. Akala ko talaga hindi yun mangyayari sa totoong buhay. Iniisip ko na lang na malikmata lang yun o isang panaginip. Pero ebidensya ang mga letrang nadagdag. May kusang nagtipa at nagsulat ng kwento. Hindi ko may paliwanag, pero natatakot talaga ako. Binura ko ang account ko sa Wattpad. Baliwala na ang mga followers na naghihintay o umiidolo sa akin. Siguro kung sa inyo rin mangyari ang ganito, matatakot ka ng magsulat. Simula noon, hindi na ako nagsulat ng horror. Pero sumasali pa rin ako sa mga Raikon. Yun nga lang, mga romance na lang ang isinusulat ko. Sana maibahagi mo Sir Van aking kwento. Actually, miss ko na nga ang magsulat ng horror. Pero baka ako ang maging karakter at may bigla na lang magtipa at isulat ang kwento ko. Hanggang dito na lang po. Hindi ko na kayang patagalin pa to dahil nagtataasan pa rin ang mga balahibo ko sa tuwing naaalala ko yon. Salamat po sa pakikinig. Hello po Sir Van. Ako po ulit ito, si Berting. At nagpapadala po ulit ako sa inyo ng sulat tungkol sa isa na namang karanasan ng aking lolo noong kapanahunan niya. Tungkol naman po ito sa mga multo, Sir Van. Yes, maraming multo raw ang nagpapakita sa lolo ko noon. Lalo na pag-angat ng mga araw ng patay. Hindi nga rin alam nun ni lolo kung bakit sa kanya nagpapakita ang mga namatay na. Pero di kalaunan daw, ay nalaman din niya na kaya pala nagpapakita ang mga multo sa kanya dahil humihingi pala ito ng tulong. November 2, 1992 Nang mga panahong ito raw Sir Van, ay nagtungo raw noon ang lolo ko sa isang sementeryo para dalawin ang mama at papa nito. Marami daw ang mga tao sa sementeryo Sir Van pero sabi ni Lolo, na marami rin daw ang kaluluwa ang nagpapakita sa kanya. Halo-halo raw ang nagpapakita sa kanya, Sir Van. May bata, matanda, at may mga at binata rin daw. Hindi naman daw nun natatakot si Lolo. Dahil sanay na raw siyang may nagpapakita ng kusa sa kanya. Mapaaraw man o gabi. Nang mga oras na yun daw, ay nililinisan ni Lolo ang puntod ng kanyang mga magulang. Nang may bigla raw kumalabit sa kanya. Marahan daw ipinihit ni Lolo noon ang kanyang ulo. At nakita raw noon ni Lolo, ang isang batang sa tingin niya ay nasa siyam na taon pa lamang. Nung oras na yun daw, ay nag-usap daw sila nung bata. Nalaman ni Lolo kung taga saan ito at kung saan ang mga magulang ng bata. Nung una raw Sir Van, ay hindi raw agad nalaman ni Lolo na multo raw ang batang yon. Dahil hindi naman daw ito gaano kaputla at wala ring bahid ng dugo ang puti nitong bestida. Tsaka Sir Van, habang nag-uusap daw sila nung bata, ay napansin daw nun ni Lolo ang unti-unting paglitaw ng sugat sa leeg ng bata na parabang nilaslas yon. Habang sinasabi ito sa akin ni Lolo noon Sir Van, ay naguunahan sa pagtayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. At hanggang ngayon nga na isinusulat ko itong pangyayaring ito ay napapalingon ako sa aking likuran. Baka kasi bigla na lang lilitaw sa aking harapan o tabi ang batang yon. Balik tayo sa kwento. Nang makita raw nun ni Lolo ang laslas sa leeg ng bata, ay sunod-sunod na raw na lumitaw ang maraming dugo sa damit ng batang babae. Medyo kinabahan daw ng konti si Lolo noon dahil nung time na yon, ay nalaman niyang multo ang kanyang kausap. Sabi kasi sa akin ni Lolo na sa oras daw na kinausap o binigyan mo sila ng atensyon ay hindi ka na nila titigilan hanggang sa matulungan mo sila. Palagi ka raw nila susundan at hindi ka na rin daw patatahimikin ito. Nung sandaling yon daw Sir Van, ay dahan-dahan daw ibinalik ni Lolo ang kanyang atensyon sa pagbubunot ng damo sa gilid ng puntod ng kanyang mga magulang. Sabi ni Lolo sa akin noon na habang ginagawa raw niya ay naririnig daw niya ang iyak ng bata at sunod-sunod nitong paghingi ng tulong. Hindi raw noon nagpapahalata si Lolo na kinakausap niya ang bata dahil sa paglingon daw ni Lolo sa kanyang kaliwa ay marami pa raw siyang nakitang mga multo sa unahan. May pugot daw ang ulo, may tama ng baril sa dibdib may iwalang kamay. May iba na naliligo ito sa sariling dugo habang umiiyak daw. Kahit daw nun sanay na si Lolo na makakita ng multo, ay hindi pa rin niya maiwasan ang makaramdam ng kaba at kilabot. Taimtim daw nung nagdasal si Lolo at sa kanyang pagmulat ay wala na ang mga multong nagpapakita sa kanya at pati yung batang babaeng kinausap niya ay wala na rin ito sa kanyang tabi para daw nung nabunutan ng tinig si Lolo Servana nang mawala na sa kanyang paningin ang mga multong yon. Pero alam din daw niya na hindi na siya lulubayan ng bata. Nung mga panahong yun, Servana, ay gusto din daw malaman ni Lolo ang dahilan kung bakit nagpapakita sa kanya ang batang babae. Madalang lang daw kasi magpakita ang mga multo sa tao, lalo na kung nangangailangan ito ng tulong. Matapos daw nun linisin ang puntod ng mga magulang ni Lolo, ay dinasalan niya muna raw ito at pagkatapos ay umuwi na raw siya sa bahay. Nung time na yun sir, habang naglalakad daw si Lolo, ay may naramdaman siyang humawak sa kanyang kamay. Malamig daw ito at alam daw niya nung mga sandaling yon na may sumasabay sa kanya. At hindi nga raw siya nung nagkamali Sir Van dahil nung tingnan daw niya kung sino ang humawak sa kanya, ay nakita na naman daw niya ang batang babaeng nakasuot ng puting bestida. Hindi raw muna nun kinausap ni Lolo ang bata habang naglalakad sila dahil may mga tao raw silang nakakasalubong at nakakasabay sa paglalakad. Umiiwas lang daw nun si Lolo na magkaroon ng issue at baka mapagkamalan pa raw siyang baliw kapag nagsasalita siya ng mag-isa Pagdating daw nun ni Lolo sa kubo niya, ay doon pa lang daw niya kinausap ang bata. Nalaman daw ni Lolo nun na ang batang multo ay ginahasa raw ng ama-amahan nito at pagkatapos ay pinatay. Sabi pa ni Lolo na hindi raw siya titigilan ng bata hanggat hindi raw natatahimik ang kaluluwa nito. Pinangakuan daw nun ni Lolo ang bata na tutulungan niya ito basta ba hindi ito susulpot sa kung saan saan hindi raw kasi noon nagugustuhan ni Lolo ang biglaang pagsulpot nito sa kanyang harapan. Minsan daw, kapag nagluluto si Lolo noon, ay kusa raw lilitaw ang bata. Wala raw pinipiling oras ang batang multo sa pagpapakita. Nung gabing daw yun Sir Van, ay napanaginipan ni Lolo ang batang babae at itinuro nito sa kanya ang hukay kung saan daw inilibing ang katawan ng bata. Tsaka sabi ni Lolo Sir na sinabi raw ng bata sa kanya na matagal na raw siyang sinusundan ng bata. Pero nung nasa sementero sila, ay nung time pa lang daw nun nagpakita sa kanya. So yun na nga Sir Van. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lolo noon. Kinabukasan daw noon ay nagpunta agad si Lolo sa kapulisan at ikinuwento nito ang nangyari at inamin ng bata. Nung time na yon ay nalaman ni Lolo na pending ang kaso ng batang babae dahil walang nakuhang ebidensya kung sino talaga ang gumahasa sa bata. Pero ang main suspect daw ay yung ama-amahan nito. Matapos daw na makumpirma na magkatugma ang sinabi ni Lolo at doon sa nangyaring gahasaan, ay agad daw na nagpunta sila sa bahay ng ama-amahan ng bata. Nung una raw ay todo tanggito, pero nang hukayin daw ng mga kasamahan nitong pulis ang kakahuyan sa likod ng bahay ng sospek ay doon daw nakita ang katawan ng bata na inuud na at nabubulok. Galit na galit daw nun sa lalaki ang pamilya ng bata, lalo na ang ina nito dahil sa ginawang krimen. Nakulong ng habang buhay ang lalaki Sir Van at nung time na yun din daw ay nagpakita ang batang babae sa kanya. Maliwalas na raw ang mukha nito at ngumingiti na rin. Nagpapasalamat daw nun ang bata kay Lolo dahil sa wakas daw ay matatahimik na raw ang kaluluwa ng bata. Tsaka yung pamilya naman daw ng bata ay labis naman ang pasasalamat nila sa lolo ko dahil tinulungan niya raw ito. Tsaka sir, may mensahe rin daw nun ang bata sa ina nito at para sa kanyang mga kapatid na naiwan. Napaluha raw nun ng konti si lolo dahil nga raw ramdam niya kung gaano nila kamahal ang batang babaeng namatay na. Sabi rin ni Lolo na masarap daw sa pakiramdam, lalo na kapag may natulungan kang kaluluwa na hindi matahimik. Napangiti na lang daw nun si Lolo dahil bago raw lamunin ng liwanag ang batang babae ay kumaway pa ito sa kanya at nagpasalamat. Nasabi raw ni Lolo nun sa kanyang sarili na hindi raw madali ang buhay ng isang albularyo pero masaya naman daw siya at binigyan siya ng Panginoon ng ganong klasing kakayahan. Sa sumunod pang mga araw daw nun Sir Van, ay may nagpapagamot na naman daw kay Lolo. Pero basic lang daw ng mga problema. Kagaya na lang daw nung nausog o biglang sumakit ng tiyan. Nakabangga ng mga hindi nakikita at kung ano-ano pa. At ito pa Sir Van, isa na namang pangyayari. Sabi ni Lolo na pangat na raw nun ang Pasko nung taon ding yon. May nagpunta raw nun sa kubo ni Lolo na isang babae at may dala raw itong damit ng asawa nito nakakahubad pa lamang. Nung time na yun sir, ay nakaramdam nun si Lolo na may masamang nangyari sa asawa nito. Sinabi raw nun ng babae na hindi na raw makalakad ang kanyang asawa. Nag-alala raw ito dahil biglaan daw ang pangyayari na hindi na ito makalakad. Nagdasal daw muna nun si Lolo bago niya inalamang nangyari. Nagsindi raw nun ng kandila si Lolo at ipinatak niya ito sa maliit na kawa. Doon daw nakita ni Lolo na sinira nito ang tambayan ng mga engkanto. Nagtanong daw nun si Lolo sa babae kung may pinutol daw ba na kahoy ang asawa nito. At inamin naman daw ng babae na pagkatapos daw nun putulin ng kanyang asawa ang malaking puno na malapit sa kanila ay bigla raw nagsisisigaw ang kanyang asawa at namimilipit sa sakit. Tapos daw nun Sir Van, ay hindi na raw makalakad pa ang kanyang asawa. Tapos, may nakapagsabi raw nun sa babae na subukan daw puntahan ng lolo ko. Baka sakaling matulungan ito. Sinabihan din ni lolo ang babae na hindi sa lahat ng pagkakataon daw ay pagmamayari natin ang lahat ng puno na ating nakikita. Nag-orasyon daw nun si Lolo Serban para makausap ang engkanto na nagalit sa asawa ng babae. Pinakiusapan daw noon ni Lolo ang engkantong nakatira sa punong yon. Napatawa rin ang lalaking nagkasala. Pero sinabihan daw siya noon ng engkanto na kailangan daw magbayad ang may sala. Nung time na yon sir, ay agad inayos ni Lolo ang kanyang mga gamit at pinuntahan ang bahay ng mag-asawa para makita niya ang lagay nito. Pagdating daw noon ni Lolo sa bahay ng mag-asawa, ay nakaramdam agad siya ng kakaibang enerhiya. Tsaka nakita rin niya ang punong pinutol nito. Nakita rin daw nun ni Lolo ang sitwasyon ng lalaki. Grabe nga raw ang galit ng mga engkanto rito. Dahil yung dalawang binti ng lalaki ay sapilitang lumaki at namumula rin ito. Para na itong naparalyze dahil hindi na ito makagalaw pa. Ginamot daw ni Lolo nun ang lalaki Sir Van. Pero hindi raw gaanong tumalab ang orasyon ni Lolo dahil masyadong malakas ang kapangyarihan ng engkanto na nagalit dito. Tsaka after daw nun, ay pinuntahan daw ni Lolo ang bahay ng mga engkanto. Doon mismo sa punong naputol. Kinausap daw niya ulit ang engkanto at sinabi na patawarin na raw yung may sala dahil hindi naman daw alam nito na may nakatira sa puno at hindi rin daw nakikita ng may sala na may nakatira roon. Matagal daw nun bago sila natapos mag-usap pero worth it naman daw. Dahil napapayag daw ni Lolo na bawiin ng engkanto ang parusang ibinigay nila sa may sala. Basta raw humingi ito ng patawad sa loob ng siyam na araw. At dapat din daw na may alay silang pagkain sa tuwing hihingi ito ng tawad. At gawin daw dapat yon sa araw ng Martes at Biyernes. So yun nga Sir Van. Mahigit isang buwan daw nung nagpabalik-balik si Lolo sa bahay ng mag-asawa para mag-guide daw ni Lolo ang mag-asawa sa mga dapat nitong gawin. Sa ilang linggong pagsasakripisyo at pag-alay, ay unti-unti na rin daw bumalik sa dati ang mga binti ng lalaki. Hanggang sa tuluyan na nga itong gumaling. Ang pangyayaring daw yun, Sir Van, ay nagsilbing aral daw nun sa lalaki na hindi sa lahat ng nakikita nito ay pagmamayari nila Tuluyan na raw napatawad ng engkanto ang lalaki sa tulong ni Lolo. At binalaan daw nun ang lalaki na kung uulit pa raw ito, ay buhay na raw nito ang kukunin. Laking pasasalamat daw nung mag-asawa dahil sa tulong ni Lolo. Si Lolo naman daw nun ay masaya na rin siya dahil may natulungan na naman siyang muli. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento ng aking lolong albularyo Serban. Ako po'y nagpapasalamat dahil sa pag-ere nitong aking kwento. God bless and more power po sa channel ninyo, sir. Maraming salamat. Hi Sir Van. Magandang buhay. Ako po si Jeff. Isa na akong ganap na psychiatrist ngayon. Nakita ko kasi itong channel mo nang minsang naghahanap ako ng mapapakinggan. Nabasa kong pwedeng magpasa sa iyo ng story. Kaya naisip kong isend ang kwento ko. Fan talaga ako ng magagaling na narrators. Saludo ako sa iyo, sir. Itong kwento ko ay nangyari noong high school pa lang ako. Tampulan ako noon ng tukso dahil marami akong tigyawat. Payat na matangkad pa ako. Ang pangit-pangit ko noon. Mabuti na lang ngayon ay masasabi kong medyo maayos ng itsura dahil may pera na. Grabe ang inabot ko noong high school pa lang ako. Nandyan yung susulatan nila nilang upuan ko. Ang nakalagay, bako-bakong daan Inaasar nila ako sa pimples ko. Minsan pa nga, may nagdodrawing sa greenboard ng mukha ko na puro pimples. Nananahimik lang ako noon dahil ayaw ko ng gulo. Pero sadyang kahit anong gawin ko, nakikita pa rin nila. Pangit man ako sa panlabas na kaanyuan, sinuwerte naman sa utak. Simula noong elementary ako, ay lagi akong top sa klase. Ako ang pambato sa quiz B. Nilalapitan ako ng mga babae para magpagawa ng assignments. Alam ko namang iyon lang ang habol nila. Bobolahin pa nila akong crush nila. Sus, mga babae talaga. Kapag kailangan ka, pogi ka o mahal ka. Pero pagkatapos kang gamitin, baliwala ka na sa kanila. Oops, baka tamaan ng ibang girls. Hindi ko naman nila lahat dahil alam kong hindi lahat ganon. May kaklase ako. Ang pangalan niya ay Anita. Tahimik lang siya. Halos hindi mo nga makausap. Palagi siyang nasa dulo ng room. Hindi nagsasalita at sulat lang ng sulat. Nang minsang silipin ko ang notebook niya, natakot ako sa nakita ko. Drawing yon ng isang babaeng nagsuicide sa puno. Naisip ko na baka may pinagdadaanan siya. Kawawa naman siya. Dumaan ang mga araw na palagi akong nakatingin sa kanya. Wala naman kasi akong lakas ng loob na tanungin siya. Basta ang alam ko lang ay nakakaawa siya. May pinagdadaanan siyang hindi niya masabi. Nakikita ko yun sa kislap ng mata niya. Dahil nga hindi ko siya matanong kung ano ang problema niya. Naglalagay na lang ako ng mga pagkain sa desk niya kapag walang tao. Minsan naman ay sulat lang. Nagtatanong kung okay lang siya. Siyempre, hindi ko naman pinapaalam na sa akin galing ang mga yon. Hindi ko na malayan Sir Van. Nahuhulog na pala ako sa kanya. Nasa isip ko naman na hindi niya ako magugustuhan dahil sa pangit kong itsura kaya hindi na ako naglakas loob na lumapit sa kanya. Maganda kasi siya, Sir Van. Hindi mo nga lang yun mapapansin dahil laging nakatabing ang buhok sa mukha. Parang tinatago niya ang kanyang kagandahan. Minsan ay napagtripan siya ng aming kaklase. Tinali ng mga lalaki ang buhok niya. Nagulat sila nang makita ang kabuuan ng mukha niya. Simula noon ay marami ang lalaking nanligaw sa kanya. Hindi talaga siya nagsasalita. Baka nga pipi siya dahil kahit tanungin ng teacher namin ay ayaw sumagot. Kapag tinatanong mo pa ay parang hindi ka naririnig. May mga oras na napapansin niyang nakatingin ako sa kanya. Kumukunot lang ang noo niya tapos sulat na naman ulit. Mahilig siyang mag-drawing. Sinisilip ko kasi ang mga ginagawa niya. Dumating ang araw na yung bully kong kaklase na si Richard ay nagkagusto rin sa kanya. Hindi niya pinapansin pero mukhang seryoso siya. Kahit saan siya magpunta ay sinusundan siya nito. Ako rin naman, sumusunod din sa kanya pero hindi ko naman siya iniistorbo. Kapag pupwesto siya sa library, ay nandun din ako. Nagbabasa-basa tapos pasulyap-sulyap sa kanya. Masaya na ako sa ganon ang makita siya araw-araw ay sapat na. May mga pag-ibig na hindi makasarili. Kung saan siya masaya, edi eh dun din ako. Kahit wala akong lakas ng loob na kausapin man lang siya, kumpleto na ako. Alam ko naman na binabasa niya rin ang mga sulat ko. Nagulat ako isang araw. Kumukuha ako ng libro nang bigla siyang lumapit sa aking tabi. Nginitian niya ako. Natulala ako tapos yung puso ko sobrang lakas ng kabog. Kinuha niya ang libro kong hawak at sinenyas ang umupo sa tabi niya. Nanlalamig ang buong katawan ko noon. Tapos parang hihimatay na ako sa sobrang kaba. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya nagsasalita. Yun lang kasi ang alam kong sabihin sa mga oras na yon. Nakakagulat Sir Van, pero nagsalita siya. Ayaw niya raw ng kausap Pinipili niya lang ang mga taong kakausapin niya dahil karamihan sa mga tao ay peke. Yun ang unang beses ko siyang nakakwentuhan. Masarap pala sa pakiramdam na makasama siya. Kung akala kong kompleto na ako sa panonood sa kanya sa malayo, nagkamali pala ako. May isasaya pa pala yon. Alam pala ni Anita na sa akin galing ang mga yon. Nakakahiya, sobra. Pero nagpapasalamat pa nga siya sa akin. Nakita ni Richard na magkasama kami ni Anita. Kaya nagalit siya. Inabangan niya ako sa labas ng school at binugbog. Pumasok akong puro sugat at pasa. Nagsinungaling pa ako sa mga magulang ko na nabugbog ako ng grupo ng mga kalalakihang hindi ko kilala. Kahit ganun ang ginawa sa akin ni Richard, ayaw ko pa rin masira ang buhay niya. Baka kasi makulong siya o mapatalsik sa school. Ayaw ko naman ng ganon. Noong hapon ay lumapit sa akin si Anita. Kuyumang palad niya habang nakatingin kay Richard. Yun ang unang beses ko siyang nakitang galit na galit. Para bang sasakmalin niya ng buhay. Parang makakapatay siya ng tao. Pero kapag ako ang tinitingnan niya, ay ngumingiti siya. Sinabi ko naman sa kanya na ayos lang ako, na wala siyang dapat ipag-alala dahil gagaling din ang mga sugat ko. Akala ko ay titigil na si Richard. Pero sa mga sumunod na araw, mas matindi pa ang inabot ko. Halos ikamatay ko na dahil nagsama pa siya ng mga kaibigan para bugbugin ako. Alam ko naman na gusto niya si Anita. Nagsiselo siya pero dapat hindi siya nananakit ng ganito sa kapwa niya. Katulad ng dati, pinagtakpan ko siya. Hindi ko tinuro ang pangalan niya. Kung minsan ay tahimik na lang akong iiyak. Iniisip ko na baka wala siyang mga magulang, kaya siya ganon. Nakikitira lang siya sa mga tsahe niya. Isang araw noon, pumasok si Anita na nakatali ang buhok. Hindi na niya tinabing ang mukha niya. Kinainggitan siya ng mga babae at mas marami pa ang lalaking nakapansin sa kanya. Hindi ko aakalaing sa akin siya lalapit. Ako ang kasabay niya sa pagkain. Tumabi pa siya sa upuan ko sa lahat ng subject. Hanggang pag-uwi ay kasama ko siya. Masaya na sana, kaso hinarang na naman kami ni Richard. Sinigawan siya ni Anita at sinabihan na kahit anong gawin niya, hinding-hindi niya magugustuhan ito. Siyempre, masakit yun sa part niya. Kaya umalis si Richard na galit na galit. Noong gabing nagtatapon ako ng basura, may bigla na lang humila sa akin sa dilim. Natakot ako. Dapat ko talagang katakutan dahil bugbog na naman ang inabot ko. Kahit hindi ko nakita dahil madilim, alam kong si Richard yon. Pipikit na sana ang mga mata ko nang may makita akong anino ng babae pinukpok niya sa ulo si Richard. Kinabukasan ay pumasok akong sugatan. Talagang wala nang katapusan ng pangbubugbog sa akin. Nagulat lang ako sa itsura ni Richard dahil kung ano ang ginawa niya sa akin ay ganun din ang inabot niya. Nagtataka akong tiningnan ang ngisi ni Anita. Parang sa demonyo ang mga ngiting yon pero hindi ko na pinansin. Natatandaan ko Sir Van Noong nasa library kami, kinuha ni Anita ang kamay ko. Sinabi niya sa akin gusto niya ako. Noong una ay hindi ako naniniwala. Ang pangit-pangit ko. Walang magkakagusto sa akin. Pero pinatunayan niyang totoo ang sinasabi niya. Naging magkasintahan kaming dalawa. Dahil doon, lalo lang akong pinag-initan ng mga kalalakihan. Nandyan yung tatapunan na lang ako ng tubig Oo, Diyos. Talagang inapi ako ng todo. Pero ang nakakapagtaka ay kung ano ang nangyari sa akin. Yun din ang ginagawa sa kanila ng kung sinong babae raw. Pinaghihinalaan kong si Anita yon. Pero kapag nakikita ko ang malaanghel niyang mukha, parang hindi ako makapaniwala. Naglalakad ako sa hallway nang may humampas sa akin ng kahoy. Si Richard na naman sa pagkakataong yon, kitang-kita ni Anita. Wala siyang ginawa. Nakakuyom lang ang palad niya habang humihingi ng tulong. Dinala ako sa ospital dahil nagkaroon ako ng hemorrhage. Hindi nakalabas ang dugo sa ulo ko. Kinailangan pang operahan. Hindi na yun pinalampas ng school at ng mga magulang ko. Balak nilang sampahan ng kaso si Richard. Napatalsik na rin siya sa school Sobra na raw kasi ang kanyang ginagawa na halos ikamatay ko pa. Nagulat kami sa balitang nawawala raw siya. Sa isip ko noon ay baka itinago na o hindi kaya ay nagtago na. Kukunin kasi siya ng DSWD at kapag nakatungtong ng labing walo ay ikukulong. Nakakalungkot isipin yon pero wala na akong magagawa. Hindi naman kasi ako yung tipo ng taong nagtatanim ng sama ng loob Kalalabas ko lang sa ospital at mansari din namin ni Anita. Kaya diretso agad ako sa bahay nila kahit mahina pa. Nakisuyo na lang ako sa kaibigan ko na bumili ng rosas. Bala ko siyang sorpresahin. Nang narating ko ang bahay nila, nakabukas ang pinto. Kaya diretso pasok agad ako. Hindi naman na kasi ako bago sa bahay nila dahil pumupunta talaga ako rito. Nagulat ako sa mga band paper na nakakalat sa sahig. Akmang liligpitin ko yon nang makita ko ang mga drawing. Lalaking bukas ang harap ng katawan. Makikita mo ang puso nito. Natakot ako at natulala na. Kamukha kasi ni Richard ang lalaking nasa drawing. Sunod na picture ay may babaeng nakatalikod. Hawak ang puso niya. Sa hubog ng katawan at buhok nito, ay parang kilala ko na kung sino. Nagmadali akong tumakbo para hanapin siya sa buong bahay. Tinatawag ko ng tinatawag ang pangalan niya. Pero walang sumasagot. Natatakot ako na baka totohanin niya ang nakadrawing doon. Nakita ko noon ang mga tingin niya kay Richard na parang nagpipigil lang nasaktan ito. Pero baka sa nangyari sa akin, baka talagang mapatay niya. Ilang kwarto na ang binuksan ko. Pero wala siya. Pumunta ako ng kusina. Akala ko ay walang tao. Tatalikod na sana ako nang marinig ko ang tawa niya. Nasa ilalim ng lamesa. Napaawang ang labi ko nang makita ko siya roon. Tumatawa ng malakas habang hawak ang puso ni Richard. Napaatras ako at hindi napigilang lumuha. Umupo ako sa gilid at sinandalang likod sa semento. Patuloy pa rin sa pagtawa si Anita. Lumapit pa siya sa akin at yumakap. Mabuti na lang daw at ligtas na ako. Hinalikan niya pa ako at sinabing wala nang mananakit sa akin. Natulala ako sa katawan ni Richard na wala ng buhay. Niyakap ko si Anita ng sobrang higpit. Kinuha ko ang puso ni Richard na akmang kakainin niya pa. Napahagulgol ako ng iyak sa balikat niya. Tinatanong ko kung bakit niya ginawa yon. Wala siyang ibang sagot kung hindi ang mahal niya ako. Sobrang mahal niya raw ako at ayaw niya naghihirap ako. Dapat lang daw yun kay Richard. Tapos tatawa pa siya ng malakas. Nakakalungkot isipin, hindi ko kasama ngayon si Anita. Nasa mental hospital siya sa Mandaluyong. Mahal ko pa rin siya, Sir Van. Sobrang mahal na mahal ko siya. Kaya nga ako nagpakadalubhasa sa pagiging psychiatrist para gamutin siya. Siya ang dahilan kung bakit pa ako nabubuhay. Marami akong nakilalang babae, pero hindi nito kayang pantayan ang pagmamahal ko sa kanya. Ako ang gumagamot sa karamdaman niya. Alam kong mahirap paniwalaan ang kwentong ito. Isa lang ang masasabi ko. Mahirap kalaban ng utak hindi lang katawan ang dapat na healthy. Dapat maging mentally healthy rin tayo. Kung minsan pala, ang sobrang pagmamahal ay nakakasira ng pag-iisip. Kaya dapat sapat lang. Sa mga kaklase ko noong high school, hindi nila alam ang lihim ni Anita. Hindi nila alam na may sakit ito sa pag-iisip. Minsan kasi ay nagkaroon ng reunion. Tinatanong nila kung nasaan siya. Ang sabi ko na lang, ay dinala ng pamilya niya sa ibang bansa. Ngayon po ay nagdarasal ako na sana dumating ang araw na maging maayos na siya. Ready na ang bahay, pera sa kasal at iba pa. Siya na lang ang kulang. Maraming salamat Sir Van. Sana ay manarate mo ito. God bless sa iyo at sa mga tagapakinig mo. Hi, Sorban. Grabe ang ganda ng boses mo. Kapag ikaw yung nagnanarrate, parang binubulong mo sa akin ang kwento. Naisip ko lang na baka makita mo ito. Hindi ko kasi alam kung mababasa mo dahil alam kong marami-rami na rin ang nagsisend sa'yo ng kwento. More blessings sa iyong channel. Ako nga po pala si Lala. Mabait akong bata bawat iutos ng magulang ko ay sinusunod ko. At bahay-eskwela lang. Nangyari ang kwentong ito noong third year high school ako. Simulan ko ang kwento rito. Tuwing may program, ako ang taga-organize. Artistic din kasi ako. Mahilig akong mag-drawing at mag-design. Maayos ang takbo ng buhay ko. Pero boring. Hindi man lang ako makalabas sa gabi para makipag-hangout sa friends o makipag-inuman. Nae-enjoy ko naman ang sarili ko mag-isa. Pero iba pa rin kapag may mga kaibigan kang nakakasama. Yung may makikinig sa'yo, sa drama, sa tawanan, at sa galaan. Nung time na nag-aayos ako ng stage, may mga nakikipagkaibigan sa aking mga babae at lalaki dahil sabik magkaroon ng kaibigan, nakipagkilala agad ako. Tinulungan nila ako sa mga designs at sa lahat-lahat. Masaya nga silang kasama, Sir Van. Mga kwela sila. Maalaga rin. Minsan ay nililibre nila ako ng merienda. Magmamalay na lang ako ay may dala na sila. Nilalapag na sa table ko. Marami sila, Sir Van. Pero iisa lang ang pinaka natatandaan kong tao. Hinding-hindi ko siya makakalimutan. Siya ay si Jerome. Ang pogi niya, grabe. Ewan ko kung ako lang ba o baka nakikita rin ng iba. Siya yung tipong may pagka-bad boy. Madalas ko nga siyang nakikita sa hallway kasama ang iba niyang barkada. Hindi pumasok ng klase. Close rin kami dahil palakaibigan naman siya. Palagi niya pa nga akong binibiro na buti nakakahinga pa raw ako. Pangu ang ilong ko. Tinatawanan ko na lang siya. Palibhasa kasi matangos ang ilong niya. Kahit crush ko siya, hindi ako naiilang sa kanya. Ang daldal niya kasi, hindi niya hinahayaang maging awkward ang sitwasyon. Humanga ako lalo sa kanya nang makita ko siyang sumagot ng math problem. Isang tingin ay nasolve na niya. Hilig niya raw ang subject na math. Kung meron mang subject na perfect attendance siya, mat yun. Kahit paano naman pala ay may talino siyang tinatago. Maraming bagay ang ginusto ko sa kanya. Yun nga lang, marami ring bagay ang nakakapagpasakit ng puso ko. Iba-ibang nakikita kong kasama niyang babae. Nako, tingguhan yata kung magpalit ng babae. Ang iba, alam kong kaibigan lang niya. Pero karamihan ay hindi talaga. Dahil kung makapulupot ang mga babae sa kanya ay wagas, kulang na lang ay iuwi siya. Kahit naman hindi niya ako gusto, apektado pa rin ako. Sorry ah, nagmamahal lang. Ganon talaga. Na friendzone ako. Di bali na, marami naman akong naging kaibigan dahil sa kanya. Dumating ang mga oras na Tumatakas na ako tuwing gabi. Pumupunta kami sa bar at syempre kasama si Jerome. Natuto akong uminom at magpakalasing ng todo. Marami din akong nakilalang mga boys pero hindi ko naman maatim yung ginagawa ng iba na makikipag one night doon. Kadiri naman, kahit paano ay may respeto pa rin ako sa sarili ko. Ang kagandahan naman, kahit lasing na lasing na ako, ay may mga kaibigan akong mag-uuwi sa akin. Buo at walang galos. Yun lang, pagdating sa bahay, samot-saring sermon ang inaabot ko sa magulang ko, lalo na kay mama. Nako, ang lakas ng bunganga niya. Ganon yata talaga ang mga nanay. Kung makasigaw siya, umaabot na sa ibang mundo ang boses niya. Kahit siguro patay ay magigising. <laughs> Hindi, joke lang. Love ko pa rin naman ang mama ko kahit na ang lakas na makabunganga. Hindi naman sa sinisira ko ang buhay ko. Nakikita ko lang ang sayang sa kaibigan ko lang makukuha. Yung belonging na sinasabi nila. Parehas ng hilig, gawi at mga gusto. Palagi pa akong nakangiti dahil ang lakas nila magbiro. Parang kapag sila ang kasama ko, wala akong ibang iisipin kung hindi ang tumawa. Hindi ko rin naman gusto ang nangyayari sa mga grades ko. Kaya pinipilit kong mag-aral kahit papaano. Pinipilit ko pa rin mag-focus. Pero sadyang masaya lang ang buhay barkada. Nakwento kong babaero si Jerome. At ayun na naman nga. May kasama na namang babae. Iba ang babaeng yon dahil umabot sila ng tatlong buwan. Baka true love na. Ang sakit tuloy ng puso ko. Hanggang isang araw, naghiwalay sila. Ang saya ko. Sa wakas, wala talagang forever. Todo comfort ako nun kay Jerome. Minahal niya talaga yung babae. Dumating pa nga ang puntong hinabol niya talaga. Dahil sa nangyari kay Jerome, palagi kaming nasa bar at nagwawalwal. Naawa ko sa kanya dahil lunod na lunod na sa alak. Sabi ng iba naming barkada, baka karma niya na yon. Tinatawanan niya lang kahit ang mata ay lumuluha. Imagine, kung masakit sa kanya, ay masakit din sa akin na makita siyang ganyan. Kapag pag-ibig na talaga ang usapan, lahat ay taya. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka susugal o magpapakatanga. Sa kabila ng pag-iyak niya, ay ang pagluha ko rin. Sinasabi ko na lang na totoong pagmamahal yon kung nasasaktan ka. Naks naman. Daig ko pa ang expert sa love. Eh kahit isa nga wala man lang nagkagusto. Siguro pangit ako. Siguro kapalit-palit ako. Siguro hindi ako kaibig-ibig. <laughs> Joke lang Sir Van. Minsan pala ang sayang ilabas ang saloobin mo sa channel na horror para maiba naman ang atmosphere. Bakit ba puro love ang sinasabi ko? Ganito kasi yon Sir Van. Dahil nga sobrang lasing kami noong gabi sa bar, hindi na kami nakauwi. In short, nakatulog kaming magkatabi ni Jerome. Hindi ko alam paanong nangyaring nakasama ko siya. Baka gawa rin ng iba naming kaibigan. Paggising ko, ayun, nakuha na ang perlas ng silangan. Aba, malay ko, hindi ko talaga alam. Wala akong masyadong matandaan nung gabing yon. Basta si Jerome ang kasama ko noon. Ang masakit lang kasi, sabi niya sa akin, kalimutan namin ang nangyari at nagsorry pa siya. Hindi niya talaga ako mahal. Period. Wala siyang nararamdaman kahit gatiting sa akin. Dahil sa nangyari, lalo lang akong nalunod sa alak at puyat. Pakiramdam ko wala nang patutunguhan ang buhay ko. Hanggang sa nalaman kong buntis ako. Gusto kong iumpog ang ulo ko sa pader nang malaman ko yon. Masisira na ang buhay ko. Galit na galit si mama at papa. Dumating sa puntong pinalayas nila ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa park na lang muna ako nagpalipas ng oras. Nahihiya akong puntahan ng mga kaibigan ko, lalo na si Jerome, na hindi niya alam. Iyak ako ng iyak sa park habang nakaupo. Nagbabadya pa noon ng malakas na ulan, kaya lalo akong naiyak. Hindi ko na alam kung saan ako pupulutin. Hindi ko naman talaga sinasadyang mangyari sa akin yon. Baka gawa lang yun ng alak. Habang umiiyak ako, may tumabi sa akin. Nasuka agad ako sa amoy. Sobrang baho niya. Parang ilang linggong hindi naligo. May hawak pa siyang plastic na hindi ko alam kung ano ang laman. Medyo lumalayo-layo ako sa kanya. Grabe Sir Van, ang creepy niya. Mukha siyang aswang o baka gusgusin lang. Ngumiti pa siya sa akin. Kitang-kita ko ang may itim niyang ngipin. Nga pala, babae siya. Buhaghag ang buhok at may hawak na plastic na itim na parang garbage bag. Aalis na sana ako kaso tinawag niya ako. Gusto mo? Tanong niya sa akin habang inaabot ang plastic na hawak niya. Umiling ako, pero napahawak din sa tiyan dahil nagugutom na. Makakasama pa naman yun sa baby ko. Tiniis ko na lang na kunin ang binigay niyang plastic. Nang akmang bubuksan ko na, sabi niya sa akin, Baby ko yan. Patay na kaya kinain ko na lang. Naitapon ko ang plastic. Lumantad ang patay na sanggol. Tumawa pa siya ng malakas. Doon ko lang napansing, duguan pala ang kanyang hita. Parang kaanak niya pa lang. Kinuha niya yung baby at kinain ng kamay. Napatakbo ako noon. Nagsumbong ako sa mga tanod na nakatambay sa kanto. Sobrang nakakatakot. May sakit yata siya sa pag-iisip. Baby, kinain niya? Hindi yun gawain ng matinong tao. Matapos ang gabing yon, Nagmakaawa ako sa magulang kong tanggapin ulit ako. Ayaw ko na gumala sa park. Sobrang natroma na ako. Nabalitaan ko nito lang na dinala yung babae sa pagamutan. Inexamine siya. Biktima raw siya ng rape. Sa kabilang banda, naawa rin ako sa babae. Tawa pa nga raw ng tawa ng isa kay sa van. Yun lang yung nasagap kong balita. Sana minsan, may tumulong din sa mga pulubi sa lansangan. Kailangan nila ng matutuluyan para hindi sila nagkakaganon. Hindi ko lubos maisip na kakainin niya talaga. Siguro sa sobrang gutom niya. Ngayon po 3 years old na ang anak ko. Sana makabalik na ng pag-aaral dahil namimiss ko na rin. Nakakapagsisi lang na hindi ko yun natapos. Kaya kayo mga bata, pag-isipang mabuti ang lahat ng ginagawa Mahirap magpalaki ng anak, lalo na kung batang ina ka. Mabuti na lang, hindi tinalikuran ni Jerome ang responsibilidad niya. Nagawa niya rin akong mahalin. Happy ending pa rin kahit paano. Hanggang dito na lang po Sir Van. Maraming salamat po. Sana kahit mukhang love story na itong kwento ko, ay mabigyan pa rin ng pagkakataon na manarit sa channel mo. Salamat po ulit.